السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى الحديث الخامس والثلاثون قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة خرجه البخاري ومسلم kimalizio chake ndio kiko baada ya hadithi ya 36 kifungua baada ya safha tena moja إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النساب نعم في حديث أيلزي المؤلف رحمه الله حكم من أحكام الرضاعة na kwamba aradhaa yushbihu nasab aradhaa naokusudiwa hapa ni mtoto mtoto kusonda maziwa kwa mama au mwanamke mwingine ambaye si mamake mtoto akinwa maziwa kwa mama mwingine ambaye si mamake kuna masharti fulani sheria imeweka hayo masharti yakitimia basi ule mtoto huwa amepata nasaba kama nasaba ya damu kwa yule mama aliyekunwa maziwa kwake na masharti yenyewe masharti yenyewe ya radhaa sio kila mtoto akinwa maziwa kwa mwanamke watu husema au maharimu yake amekuwa na maziwa la kuna shurut kuna shurut kwanza iwe ni khamsu radhaat hii ni sharti ya kwanza iwe ni khamsu radhaat amevuta mara tano amevuta mara tano yale maziwa amekunwa mara tano Ulama wakakhtalifiana, je, ni vikao vitano, yani anwe mpaka akashiba mara ya kwanza, alafu kikao cha pili akanwa tena, pengine siku ya pili mpaka hivyo mara tano. Wa baadhi lulama wakasema la almassa, akivuta tu mara moja akapumua ule mtoto, hiyo ni ya kwanza. Akavuta tena akipumua ni ya pili akavuta tena akapumua ni ya tatu kwa hivyo kikao kimoja aweza kuvuta akanyonya mara tano hiyo ni kauli ya pili وهذا أقرب وأولى na hii ni kauli ya bora zaidi kwamba kunwa maziwa mara tano si lazima vikao vitano والصحيح ni almassat idha massa mara ula akavuta mara ya kwanza akapumua akavuta mara pili akapumua akavuta mara ya tatu akapumua hiyo ni tatu tuseme matiti ya huku hayana maziwa akamgeuza la pili akavuta tena itakuwa nne tano almuhim kikao kimoja aweza kunwa mara tano na massa inahesabiwa vipi massa moja inahesabiwa akivuta kisha akahema yule mtoto kisha kupumua akameza ile ni ya kwanza kwa hivyo akifanya hivyo mara tano tu tayari amekamilisha sharti ya kwanza ya kupata mahramia wala si lazima ashibe wote maulama wametafikiana wale waliosema ni vikao vya vitano au ni kuvuta mvuto mara tano wote wameafikiana kwamba si lazima ashibe si lazima ashibe na yale maziwa madamu ni mara tano khalas hadha hu wa hadha aqrab kwa hivyo si lazima asonde maziwa kwa siku tano au vikao vitano pale pale kikao kimoja tu akivuta mara tano khalas hiyo ni sharti ya kwanza shapatikana sharti ya pili ni lazima ni lazima ule mtoto awe ategemea maziwa tu sio kwamba hula na chakula yani yule uh, mtoto temu uh, anapopewa ile maziwa iwano maziwa kama chakula sio yawanya maziwa kwa starehe alafu enda kateza kisha kuteza kaja nde mama nipe akavuta akaenda kateza la huyu huna kwa starehe huyu kunwa maziwa kwake hakuathiri lolote hakuna athari yoyote ni awe ni mtoto ambaye kwamba yuwaleleka na yale maziwa akilia anapewa maziwa ya mamaki si kwamba watu vurugwa vurugwa na viazi yakala na hiki akila na kila alafu yale maziwa yakajaliza ambiwa ah huyu hashibi yale maziwa hayamshibishi kapikiwa na uji kapikiwa na viazi la huyu hamo huyu atakafuta mara mia moja akavuta mara mia moja huyu hawi mahrim kwa sababu yuwasonda maziwa kwa starehe hasonde kwamba ni chakula kitu cha kujaliza kwa sababu mtume swalla sallam anasema nini inna marradhatu min almajaa radhaa yenye kuharamisha ni ile mtoto akinwa kutokana na njaa yuwala chakula si kitu cha badali na hiyo mara nyingi mtoto mpaka miezi sita wana hivyo saba na wengine ushikilia mpaka mwaka wakahula kile tu nadra kumlisha mtoto kitu na hii ndio uzuri haina haja kumvuruga mtoto umpa maziwa mamake mara ushavurugiwa maviazi ushavurugiwa sijui manini maembaghi hadha maembaghi mwacheni mtoto na maziwa mamake yamtosha kila kitu oh huyu hashibi urongo hushiba hakuna mtoto anaosonda maziwa mpaka pasuka akimaliza yeye mwenye hutoa hashibie sema mtu hawezi kero la kumsondesha mara kwa mara hapo tutakubaliana lakini si kwamba hashibi ushiba lakini baada ya nusu saa tataka tena mtu atasikia uzivu kumpa ndo sasa mshindike uji mshindike tena mvurugie maviazi mtupie mambaghi hadha tena hanana al-um siku hizi hata umama wapungua kila zama zikienda na ule umama pia huruma yapungua pungua maal asaf الشديد نعم au ni fikra mbovu watu upewa kwamba ukisondesha maziwa oh tafanyika hiao utaupuzi mtupu na faida yote Allah subhanahu wa ta'ala hivyo ndio alivyojalia naam muama amsondeshe mwanake maziwa sharti ya tatu ni kule kuvuta maziwa kupatikane chini ya miaka miwili isivuke miaka miwili na ziada mwisho ni haulain kipindi cha ule mtoto alikuja kusonda maziwa awe hajafikisha miaka miwili haya masharti matatu yakipatikana mathalan mtoto akishakutimu miaka miwili miwili na miaka miwili na siku moja miaka miwili na siku mbili miaka miwili na siku tatu huyu hata akavuta mara ngapi hawi mahrim hawi mahram ya yule mwanamke kwa sababu ashavuka haulaini kamilain kwa hivyo baada ya haulain yaruhusiwa kunwa kitaka shari yake nane hata kifika mpaka miaka mitano kitakuna maziwa nane shari yake lakini haina hata mahramia haina mahramia naam hayo masharti matatu yakitimia sasa tutasema huyu ni mtoto wa huyu mama kwa radhaa na itaharamisha yale yanayoharamisha kwa nasab ndio maana hadithi yasema yuharramu min ar-radhaa ma yuharramu min al-wilada yani nasab wale watu ambao kwamba ni mahram wako kwa nasaba kwa damu hao hao watakuwa ni mahram kwa kusonda maziwa kwa radhaa hiyo ndo maana ya hadith na hii masala hii Allah subhanahu wa ta'ala pia ndani ya Qur'an ameitaja ndani ya Qur'an ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja wale almuharramat hurrimat alaykum akataja mbele akasema wa ummahatukum allati arda'nakum na mama zenu wale mlokunwa maziwa kwao ni haramu mwezi kuwaoa wa akhawatukum min arradha'a ambao kwamba ni ndugu yako kwa radha wewe ulikunwa kwa mamake maziwa madamu wewe kijana kiume umekunwa maziwa kwa mamake wale ni ukhti zako kwa radha kwa hiyo Allah kaharamisha hawa huwezi kuwaoa wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhawatukum min ar radha wa ummahatu nisaikum ila akhir kwa hiyo hiyo hadithi hivi ndo maana yake hii ndo maana yake na hii lafzi ya pili iliyoko mbele qala atasema inna rasul sallam qala harrama min ar-radha kama yuharrimu min an-nasab ni hiyo hiyo maana yake yani wale watu ambao kwamba watakuwa mahrimu wako kwa damu hao hao watakuwa mahrimu wako ikiwa umekunwa maziwa mama yao hivyo hivyo hakuna tofauti ahkam za radhaa za, za ziko sawa sawa na ahkam za nini za nasaba ya damu isipokuwa mahali pamoja basi hapo mahali pamoja undugu wa radhaa na undugu wa nasaba haufanani undugu wa kunyonya maziwa na undugu wa nasaba haufanani mahali pamoja tu wapi kwenye mirathi kwenye mirathi la huyu mtoto hawezi kumrithi yule mama aliyokunywa maziwa kwake wala watoto wa ule mama hawawezi kumrithi huyu kijana aliyokunywa maziwa kama ndugu zao kurithiana ndio hakuna kwa hivyo undugu wa radhaa hauna nguvu paka watu wakarithiana la ama nasaba kuharamishwa kuwaoa kuoana iko kama kwenye nasaba ya damu naam nisikilize kwa makini kwenye faida za hadithi nitataja mambo kadhaa ambao watu wengi siku hizi huchanganya mara katika ah, huyu ufaa kumwoa huyu ufaa kumwoa kukatangamana na saba watu wakawa hawajui wafaa kuoana hawezi kuoana hawezi kuoana dhibiti kwa makini hizi nitakazo kuzisoma uelewe undugu wa nasaba hutapaka vipi na undugu wa nasaba undugu wa radhaa waenea vipi na huno undugu wa wa muathiri nani na nani na nani sikiliza vizuri الفوائد الحديث كتك فوائد الحديث الفائدة الأولى الفائدة الأولى نقوم هذا الحديث دليل على أن الرضاعة الشرعية يحصل به التحريم حديث يونيشا كم برضاعة كشريعة متوتو كصندمزيو كلنغانا نشرت إذا شريعة كزليتا بس يحصل به التحريم مثل النسب ينجي محرمية كما محرمية نسابة واضح نا رضاعة شرعيا مسمى النيني خمس رضاعات أو أكثر أكي صندمزيو كونزيو مراتانو كوندليا جيوم sharti ya pili idha kana fil haulain ule mtoto akiwa na umri chini ya miaka miwili asivuke miaka miwili na sharti ya tatu idha kana lil majaa ikiwa yuano maziwa kwa ajili ya njaa maziwa isikuwe kitu cha badali tegemeo lake ule mtoto ni maziwa hadha hum lakini kama mambo mengine na maziwa tu kujaliza la hiyo haina athari kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna marradaa ma fataqa al-am'a wa ambata al-lahm radhaa inayoharamisha ni ile ilofungua chango za mtoto za tumbo wa ambata lahm na yale maziwa yakammeza nyama ule mtoto na maziwa hummeza nyama mtoto wakati gani wakati tegemeo lake ni yale maziwa sio kwamba hula na uji hula na supu hula na hiyao la ikiwa tegemeo lake maziwa mpaka akamea nyama na maziwa ya ule mzee idhan ule mbabake kwa radhaa na ule alikunywa maziwa atakwa mamake kwa radhaa hiyo ndo maana yake hizi sharti tatu ni muhimu wanawake wazifahamu isiwe watu kahurushiana ah ndo yako kwa radhaa ndo yako na kisha masharti hayachungwi mama yambaghi hadha faida pili faida ya pili mtoto anayekunwa maziwa almurtadhi yule anayekunwa maziwa kwa mama watu gani ambao ni haramu kwake kwa ule mama sikiliza kwa makini hapo dhibiti alladhi tahrumu ala almurtadhi wale wanaokuwa haramu kama nasaba kwa yule murtadhi murtadhi ni yule mtoto anayekunwa maziwa kwa yule mwanamke huitwa murtadhi yule mtoto itakuwa ni haramu kwake almurdhi'a yule mama mwenyewe yule mama mwenyewe anakunywa maziwa yake ni maharami yake wa zawjuha sahibul laban na mumewe mwanamume ambaye kwamba alotoa yale maziwa kwa yule mwanamke huyu mwanamume huyo ndio atazingatiwa babake yule mtoto kwa radhaa huenda mwanamke za kwa ameolewa na mwingine akaachwa lakini yule yule wa kwanza hakumteremsha maziwa huma yani hakumzalisha kwa hiyo kama hakumzalisha ina maana mwanamke hatopata maziwa yake idhan yeye mahramia yake ni kwa yule mume aliyotoa haya maziwa yani alomjamiu mwanamke kadhaa mume huyo tu ndiyo mume ambaye kwamba atakuwa ni haramu kwa mtoto aliyokuwa maziwa kama ni msichana yani kama ni mvulana yaeleweka kwa hivyo yule mama aliyokuwa maziwa wa sahibul laban na mwenye maziwa mwenyewe ambao ni baba ndio mwenye maziwa wa ummahatuha mama zake huyu mwanamke aliyokuwa maziwa kwake huyu mwanamke aliyosondesha maziwa mtoto mamake yule mwanamke na mamake mamake na mamake mamake na mamake mamake wote ni mahram ya huyu mtoto na maziwa wa akhawatuha na dada zake huyu mwanamke na maziwa kwake huyu mtoto eh yule murdhia yule anayesondesha maziwa dada zake watakuwa ni khalati zake huyu mtoto kwa radha watakuwa ni khalati zake kwa radhaa wa ammatuha na ammati yake yule mwanamke mwenye maziwa ammati yake ammati zake yule mwanamke watakuwa nyanya zake huo mtoto aliyokuwa maziwa watakuwa kama nyanya zake pia ni haramu kwao ni mahram zake wa khalatuha na khalati zake huyu mwenye maziwa mwanamke mwenye maziwa khalati zake wote ni mahram ya huyo mtoto watakuwa kama nyanya zao wa banatuha na binti za huyu mwanamke mwenye maziwa binti zake wote watakuwa ni mahram na huyo mtoto anayekunywa maziwa watakuwa ni, ni ukhti zake kwa radhaa wa banatu banatiha wa banatu baniha wa banatu baniha na wajukuu wajukuu wa huyu mwenye maziwa wa mtoto wake wa kiume wajukuu zake wa kike ni haramu kwa huyu mtoto mwenye kusonda maziwa wa banatu baniha na watoto wa kike wa huyu mwenye kusondesha wakizaa watoto wa kike yani wajukuu wa mtoto wa kike ambaye mjukuu mwenyewe pia mwanamke wa huyu mama mwenye maziwa pia wote watakuwa ni haramu kwa ukijana na kuna maziwa wa in hata wakateremka chini vitukuu na vitukuu na vitukuu wale watoto sawaun kunna min zawjin wahid wakiwa ni sawa sawa amewazaa kwa mume mmoja tu au azwaji au watakuwa ni haramu kwake pia ikiwa amewazaa kwa wanaume tofauti tofauti hadha hu kwa hivyo mathalan ikiwa msondeshaji maziwa mwanamke aliosondesha maziwa mathalan aliolewa na mume wa kwanza akazaa watoto mabinti tuseme wawili akaachwa akaolewa na mume wa pili ambaye mwenye maziwa sasa ndo huyu mtoto akaja kusonda kwa huyu mume wa pili sasa wale wasichana wa huyu mwenye kusondesha kwa mume wa kwanza ambao wanawake pia ni mahrim zake huyu kijana mwenye kunwa maziwa hawezi kuwaoa kwa sababu mama ni mmoja hata kama baba ni tofauti naye amekunwa maziwa amekunwa maziwa kwa ule ule mama mmoja amekunwa maziwa kwa ule ule mama kwa hivyo ni mume ni ule ule au akiwa waume ni tofauti lakini binti za huyo mwanamke watakuwa ni mahramia kwa yule mtoto anayesonda maziwa kwa huyo mama nataraji paka hapo kwanza nimeeleweka hii ni upande wa yule mtoto anayekuna maziwa mtoto akina maziwa kwa ule mwanamke mwanamke mwenyewe nafsi yake ni mahram yake mama zake huyo mwanamke na baba zake huyo mwanamke mama zake huyo mwanamke watakuwa nyanya zake yule kwa radha na baba zake huyo mwanamke atakuwa mbabu zake yule kwa radha wa akhawatuha na ukhti za huyo mwanamke wote ukhti wa kike watakuwa ni mahram yake atakuwa khalati zake yule na ndugu zake wa kuume atakuwa mahali zake وهكذا ورضاعا وعماتها نعمتيك هو منمك وخالاتها نخلتزاك هو منمك من يمزيب ووتني حرامك ولمتوت وبنات بناتها وبنات بنيها وجكوا هو منمك وتتوك يومي na wajukuu wa huyo mwanamke kupitia watoto wa kike wote wa ndugu kwa radhana huyo Eh, wana uhusiano kwa radha na huyo mwanamume aliyokunywa maziwa wa in nazala hata wakashukia chini yani na vitukuu na vitukuu la akhiri na ni sasa wale watoto wake wao kwa mume mmoja au ni sasa wao kwa wanaume amezaa kupitia wanaume wawili au watatu wote wale watoto wa huyu mama madamu wendo kuna maziwa kwake wote itakuwa ni mahram wake kiradhaa wote itakuwa ni mahram wake kiradhaa hiyo ni nukta ya kwanza tumeimaliza huyu mtoto mwenye kunywa maziwa na huyu mama anayemna maziwa طيب twende hali ya pili hali ya pili si haramu kwa ndugu zake huyu mtoto almurtadhi yule anayekuna maziwa yeye tu ndo anamahramia na wale familia ya ule mwanamke waliokuwa na maziwa kwa yeye tu na ule mwanamke waliokuwa na maziwa yake ndo wanamahramia na familia yake ama ndugu zake huyu mtoto wale wakubwa wale hawana mahramia na ule mwanamke yule kuna maziwa yake wale waweza kumooa huyo mama yule kuna maziwa yake ndugu yako tu aweza kuja akamooa au akaoa wasichana wake mahramia ni wewe kwa sababu wewe ndo ule kuna maziwa yake kwa hivyo ikhwatul murtadhi لا يحرم إخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من almar'a ولا ambao hawakusonda maziwa kwa yule mwanamke hawamo kwenye mahramia wewe ndugu yao tu ule kuna maziwa ndio utaingia kwenye mahramia hiyo kwa hivyo ikiwa mtoto amesonda maziwa kwa mama ndugu yake mkubwa huyo mtoto tu aweza kumuoa ule mama mwenyewe aweza kuoa hata wasichana wa ule mama kwa sababu yeye hajakula maziwa wala hana alaka naye japo kuwa ndugu yake ndio ule kunwa maziwa kwa huyo mama ولا يحرم على أبنائها wasichana وهو ماما mama pia si haramu kwake kitaka kuwaoa wa akhawatul murtadhi na ukhti wa ule mwanamke mwenye ambao utakuwa ni khalati zake huyu mtoto kwa radha yule ndugu yake mkubwa aweza kuwaoa wale khalati za huyu mtoto kwa radha la maana mahramia haiwashiki hawa wengine mahramia itamshika yule aliyokunwa maziwa peke yake nafikiri hii hali ya pili imeeleweka twende hali ya mwisho hali ya mwisho sasa ni huyu mtoto mwenyewe dhuria yake na ule mwanamke aliyokunywa maziwa ni vipi abnaul murtadha huyu mtoto aliyokunywa maziwa sasa akikuwa akawa mkubwa akaoa akazaa watoto wake wote watoto wake wote watakuwa yule mama watakuwa ni mama yake baba yao kwa radhaa ambao watamwita nyanya kwa radhaa kwa hivyo ni haramu kwao ni kama nyanyao ni haramu kwao kama nyanyao wana saba ni haramu kwao kama nyanyao wana saba kwa hivyo upande wa huyu mtoto mwenye kunwa maziwa itam, itam, ile mahramia itamshika yeye yule mtoto yule kunwa na atakachokukizaa na atakachokukizaliwa na atakachokizaa na vijukuu na vitukuu kushukia tini wote watakuwa huyu mama nyanya yao kwa radhaa kwa sababu mama kibaba yao kwa radhaa nafikiri hiyo imeeleweka kwa hivyo upande wa huu mtoto ni yeye mwenyewe na vijuku na watoto wake na watoto watoto wake na watoto watoto wake kushuka chini wote watakuwa yule mama ambao yao amekuna maziwa au babu yao amekuna maziwa kwao wote watakuwa ni jadda yao ni jadda yao kwa radhaa <coughs> na watoto wa huyu mama wa kiume watakuwa ni maami zao kwa radhaa kwa sababu ndugu yao babao kwa radhaa wa hakadha na binti za huyu mama wa mwenye maziwa binti zake kwa watakuwa ni amati zake kwa radhaa kwa sababu ni ukhti za kibaba yao kwa radhaa wa hakadha vile vile kama nasaba linganisha tu kwenye radhaa na mnataraji hizi ahwal za changanya kidogo lakini nataraji zimeeleweka upande wa huyu mwenye kusonda maziwa ni yeye na atakachokukizaa mpaka mwisho wote wataingia kwenye mahramia kupitia babao kwa sababu babao alikunwa maziwa kwa yule mwanamke wote yule mwanamke atakuwa nyanya zao wote upande wa huyu mama mwenyewe ni yeye yule mama na kama ana mume na ule mume ambaye kwamba huyu mtoto maziwa yake na watoto wa ule mke ule mwanamke watoto wake hata kama kwa mume mwingine kama na binti kwa mwingine baadhi wale ndugu zako kwa radhaa mama mmoja mwashia mama mmoja kwa radhaa haramu kumuoa mama zake huyu mama aliyokuwa na maziwa kwake nyanya zako baba zake huyu mama ni mababu zako takuwa kwa radhaa amati zake huyu mama itakuwa nyanya yako kwa radhaa sababu ni amati yake mamako kwa radhaa khalati zake huyu mama kwako wewe pia ni mahrami wako itakuwa ni nyanya yako kwa radhaa kwa sababu ni, ni, ni khalati ya mamako kwa radhaa wa hakadha ndugu zake wa kiume huyu mama nyinyi watakuwa kama mababu zenu kwa sababu ndugu yake babako kwa radhaa itakuwa kama maami zenu naam kama maami zenu wa hakadha vile vile inavyoathiri kwa hivyo upande wa yule mama unayokunywa maziwa kwake ni yeye yule mama na vizazi vyake vyote vitaathirika lakini upande wa huyu mtoto unayokunywa maziwa ni mtoto tu na atakachokukizaa huyu mtoto basi ndugu zake huyu mtoto hana mahramia na wale waliokunywa maziwa kwao nafikiri hiyo ndio kaida mmeelewa kaida ni kwamba almurdhi'a تدخل المحرمية في المرضعة wa jamii aqaribiha karibu za ule murdhia wote watakuwa karibu zako kwa radhaa wewe uliokuwa maziwa lakini upande wa murtabi wa ule mtoto ni almurtabi ni ule mtoto mwenyewe wa, wa furuha na vizazi vya ule mtoto basi yani mathalan babake yule mtoto alikuwa maziwa babake tu hana mahramia na ule mama alomsondesha mtoto wako hana mahramia lidhalika ule baba aweza kuja kumuoa mamako wa radhaa aweza kumuoa hana mahramia yote hawana mahramia yoyote kwa hivyo mahramia upande wa mwenye kunwa maziwa itamdhuru yeye ule mwenye kunwa na atakachokukizaa tu basi babake yule mtoto alikuwa na maziwa aweza kuja kumuoa huyo mama alosonda maziwa mwane aweza na ndugu zake waweza wa hakadha kwa hivyo hiyo ndio kaida uidhibiti kwenye masala ya radhaa naam mtaraji mpaka hapo tutaenda pamoja insha Allah <clears throat> twende kwenye حديث inayofuata حديث ثلاثين 36 عن عائشة رضي الله عنها قالت اسم عائشة رضي الله عنها دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان عائشة سمع الانجية كوكي هند بنت عتبة رضي الله عنها بين امك وأبو سفيان رضي الله عنه alingia kwa ala rasuli la sasalam yani nyumbani kwa Aisha ambao nyumbani kwa fakalat faqalat huyu Hind radhiallahu anha alikuja na mashtaka amshtakia Aisha ili amweleze mtumi fakalat hindi akasema ya rasulullah mtumi likuwa pale akamwambia ya rasulullah inna aba sufiana rajulun shahih inna aba sufiana hakika abu sufiana yani amba mume ambaye mume wake sasa kwa hivyo hindi yomshtakia mume wake asema mume wake Aba Sufyan radhiallahu an rajulun shahih ni mwanamume ambaye bakhili bakhili kutoatoa mara nyingi uhapendi ufinya finya la yu'tini min nafaqati ma yakfini hanipi mimi katika chakula kinachonitosha mimi wa yakfi baniya na kinachowatosha watoto wangu kila kinipa hunipa kipungufu na si kwamba hana anacho lakini mbakhili maana ya kusema mbakhili ina maana ni kwamba anacho si kwamba yeye mfakir kwa hiyo ina maana hii tabia yake hapendi kutoa ndo maana yake sasa ndo maana akaja akamshtakia kwa mtume akamwambia huyo mume hanipi kinachonitosha mimi chakula na watoto wangu sasa mimi ufanya vipi akamwambia illa ma akhadhtu min malihi bighairi ilmihi sio idhni futa hiyo idhni uweke ilmi isipokuwa mimi akishakunigawanyia akitoka mimi henda kafungua mali yake nikatukua bila ruhusa yake e, basi na kujua hajui mimi henda na mimi nikamgema yeye hunipa kidogo basi mimi sishindani naye mwanamke alikuwa na akili radhiallahu anha haina haja kuvutana akitoka tu hufungua khazina zake akachukua pasina kujua ule mume bighairi ilmihi pasina kwa ilmu yake hajui mimi huchukua na simwambii na yeye hajui sasa nikuja kuuliza kitendo hicho yani chafaa mimi kufanya hivyo makosa fahal alayya fi dhalika junah je mimi nina madhambi junah yani ithm ithm mimi nikichukua kitu cha mume kwa siri pasina yeye kujua na mimi nina haja kama hii itakuwa nafanya madhambi au la faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia khudhi min malihi, yani huna madhambi, hivyo unavyofanya ni sawa, endelea kuchukua kwenye mali yake, lakini bil maruf, yani kwa wema, yani wastani wastani kulingana na hali ya ule mume hali yake ya katikati usimgeme mpaka ukamtia hasara tukua kieni kinachokutosha tu sina ziada Situkue na ziada ndio akamwambia khudhi bil ma'ruf kuchukua katika mali ya mume wako pasina yeye kujua bil maruf kwa wema yani tukua katikati usimnyanyase ukampiga kingi wala usijipunguzie wewe ukajinyima nafsi yako chukua ma yakfiki kinachokutosha wewe wa yakfi banika na kinakutosha watoto wako tu si ni haja dharura kwa hivyo kama ni dharura tukua kinachokutosha wewe na watoto wako wale wano peke yao sio utukue wewe na wano na majirani eh, na mtaa pengine mzima ugawanywe zitu la hadha mayambaghi eh, hii ni, ni, dhulm kwa ule mume kumnyanyasa mume na kumdhulumu kwa hivyo ikiwa masala ni hivyo ye mbakhili hataki kutoa basi sawa wewe chukua lakini na wewe pia ujue ukichukua usimdhulumu mumeo chukua katikati kiwango kinachokutosha wewe na haja za watoto wako basi usizidishe hapo kwa hivyo ina maana mwanamke akizidisha hapo sasa yuwafanya haramu yuwafanya dhulma yuwamdhulumu humu naam akhrajahu al-bukhari wa muslim yeye hakusema haikuandikwa hadithi rawahu nani lakini utaandika wewe rawahu al-bukhari wa muslim kwa hiyo hadithi yaonesha baadhi ya ahkam za nafaka namna gani kama mwanamume hataki kutoa nafaka ya wajibu afinya kwa hivyo mwanamke akiona amempata huyu bwana hataki basi yajuzi yeye afungue khazina ya mume atukue hata si lazima amwambie huenda kakafanya fujo sio kwa hivyo atatukua lakini na yeye shart akitukua bila ya ilmu ya mumewe achukue kinachomtosha yeye haja zake na haja za watoto wake akivuka hapo hayo makosa moja kwa moja wala yajuz na hivi ndivyo alivyoruhusiwa huyu Hind radhiallahu anha kwa hivyo basi usema Yesu ifanya atakutoa yeye atanichambua yo ngojea takula mimi na majirani na watu wa mtaa nimuoneshe tu la hadha la yajuz hadha hadha tajawuz alhad huku ni kuvupa kuvuka mpaka Allah subhanahu wa ta'ala aloweka kwa sababu masala haya ni masala ya huququn nas na huququn nas hazisameheki mpaka umuombe msamaha mwenyewe mpaka umuombe msamaha mwenyewe kwa hivyo si sawa kwa mwanamke kufuja mali ya mumewe kwa kitwa chake na vile vile tena kwa israfu na vile vile si sawa kwa mwanamume kufinya hususan tena chakula kitu muhimu ni haramu kwa mwanamume kufinya masurufu ya mkewe na wane hadha la yajuz hata kama amemwata hata kama amemwata watoto bado ni wake لابد من الصرف أبليك مصروفي يا وتوت labudda hii هي نفقة يا wala si masala يا خياري نعم في هذا الحديث فوائد في حديث في بلبيلنا يكون فوائد الفائدة الأولى فائدة كوانزا أي حديث الحديث دليل حديث يعني دليل على جواز ذكر الغائب bima yakrahu kwamba yajuzu saa nyingine kumtaja mtu ambaye hako na sisi sahihi ameghibu hayuko hapa yajuzu saa nyingine kumtaja kwa sifa yake mbaya ambayo wachukia yajuzu kumtaja lakini sharf idha htija ila dhalik ikihitajika ikihitajika kama hakuna haja hakuna ruhusa kumsengenya kwa hiyo hapa yajuzu kusengenya kusengenya ni kumtaja mtu ambaye hayuko hapa na sisi kikaoni ukaanza kumtaja kwa mabaya yake au kwa sifa yake mbaya ambayo hayachukia mwenyewe huko ndiko kusengenya lakini hapa kulihalalishwa kwa haja ndio maana Hinda akasema rajulun shahih kwamba mume wake ni mtu mchoyo na kila mtu yuwachukia kuambiwa mchoyo hakuna anayefurahia kuambiwa ni mchoyo hakuna anayefurahia hilo kwa hivyo yajuzu sengine kumtaja mtu ambaye yuko ghaiba hayuko na sisi kwa lile jambo analolichukia kutajwa nalo yajuzu kumtaja idhahtija hiyo ndo sharti kukiwa kuna haja ya yeye ataje na ile sifa kuna maelezo yahitajika na mimi haya maelezo hayatimii mpaka nimtaje huyu mtu kwa sifa yake mbaya hapo basi yajuzu sheria imekuruhusu kusengenya saa hiyo kumsengenya saa hiyo yajuzu wala haina ubaya wala mtume akumwambia Hind ah wamwambia mumeo wewe sifa hiyo wamsifu mumeo kwa sifa hiyo la hakumwambia hivyo kwa sababu ilikuwa hitajia kwa sababu angesema yeye yachukua mali ya mumeo bila ruhusa mtume angemuuliza kwa nini ndio maana kwanza akaeleza kabisa sifa ya mume nini ثانيا وفيه vile vile yajuzu katika hadithi kuna faida yasema yafihi جواز ذكر الصفة المؤثرة في السؤال جواز جواز ذكر الصفة المؤثرة في السؤال wakati wa mtu yauliza fatwa kwa alim umkwenda kwa alim amuuliza fatwa yako yajuzu kutaja sifa za zile kitu ambacho kwamba ile sifa inaathiri hukumu inaathiri kwenye hukumu ikiwa ile sifa unayomtaja hata kama ni mbaya lakini madamu ina mchango kwenye hukumu basi ni vizuri kuitaja ile sifa ili yule mufti akupe fatwa kulingana na usawa kama hapa Hind alipoona sifa ya uchoyo yaathiri atalaumika yeye akichukua bila ruhusa bila ilmu ya mumewe ataulizwa kwa nini wafanye hivyo ndio maana akasema mume wangu ana uchoyo sasa ile kutaja uchoyo ilikuwa yahitajika kwa sababu ndio hukumu ya mtume kumwambia chukua kinachokutosha wewe na watoto wako hiyo hukumu haingepatikana kama yeye hakusema mumewe ni mchoyo lakini aliposema mumewe ni mchoyo ndio mtume akampa hukumu chukua kinachokutosha wewe na wano bil ma'ruf kwa hivyo hiyo hukumu ilikuwa ina athari na hii sifa itajwe lakini kama hakuna dharura yote wewe umekuja utakumuuliza mufti suala au alim na ile ile ile sifa anayotakuitaja au ile tabia mbaya atakuitaja au chochote kibaya utakukitaja hakina athari yote kwenye hukumu ah hapo hausiseme hapo ukisema takuwa ni ghiba tutaingia kwenye ghiba maana haihitajiki na hii iko tabia hii kwa watu <laughs> yani mtu huja subhanallah mtu atakuja ahyana uzipata hizi hali akuuliza swala kuhusu mtu fulani oh huyu bwana amenifanya mimi kadha kadha kadha basi hatokomea hapo wajua huyu bwana kabla ya hapo alikuwa kwanza ni mlevi kisha akaata kisha akaenda ka, yote haishi mahitaji hadha ubana si yeye peke yake ni yeye na wane na marafiki zake a'udhu billah hadha la yajuz kwa sababu hayo yote unayoyataja hayaathiri hukumu lolote wewe unkujua taka hukumu yake wewe na yeye una husuma lakini kusema masala ambayo kwamba hayahitajiki kwenye fatwa haifai usisema oh, mimi bado nilikuwa nauliza swala kwa sina budi nimshereheshe yule yule yule mwanachuoni ile hali iliyo ata, atauliza mathalan mwanamke angalia angalia kama hali ya huyo huyo mwanamke sahaba sahaba radhiallahu anhu alikuja kwa mtume akamwambia mume wangu nchoyo kwa hivyo naweza kutukua dharura lakini ingelikuwa mwanamke wa kileo a hangekomea hapo hangekomea hapo fil ghalib atakuja mtu atakuletea swala atakwambia mathalan mume wake ni mchoyo si mchoyo tu na yeye akienda nje hujistarehesha na mshahara wake ni kiwango kadhaa na pengine pesa zake anazochuma hata zingine ni za haramu sijui na nini sijui na kile subhanallah ma yahitaji hadha kullu kwani huyu mwanamume alikuwa hana mengine huyo Abu Sufyan radhiallahu alikuwa hana mengine mbona mke wake ametosheka na ile haja tu kwamba mbakhili basi خلاص tosha kwa sababu ile sifa ilikuwa yahitajika ya kwenye fatwa ya mtume atoe fatwa vipi kwa hivyo na wewe hivyo hivyo kama umekuja kuleta ishkali wewe na mumeo mmekosana mmenini husuma zungumza ile kadri ya haja usianze kutoa tarehe ule mume wajua mwanzo atakunioa yenyewe mahari yenyewe hajanilipa mahari yenyewe imetoa nusu bado ha mimi nilikuwa hata sijui kwamba huyo ameoa wengi tumpata kujua ameoa kwa mkopo kupitia masuala ya wanawake sallallahu alaihi mushkila Allah melikuwa haina haja siku zote sijui huyu bwana ameoa kwa mkopo atakuja mwanamke akwambia wajua kunioa kwenyewe pia matata alinioa mkopo mpaka sasa hayanilipa ewe hayo hayahitajiki wewe leta ile husuma yako kwenye. sasa hiyo ni kuvuka mipaka kwenye kuuliza bila shaka hapo utahesabiwa hiyo itakuwa haina ruhusa hiyo ni ghiba ya wazi ruhusa imetoka ikiwa ile sifa unamzungumzia ule mwenzako yahitajika kwenye lile tatizo kwa hiyo hiyo nukta muhimu sana mtu aelewe mtu kuja kuuliza swala ya wengine wako hivi subhanallah hata utashangaa wewe mwenye kuulizwa utamwambia basi basi bwana nipotosha yuwa mwaga mambo yake yote ya nyumbani toka ile nyumba longia toka alipoguria na kabla ya pale alikiishi mtaa fulani na kabla ya pale alikiishi nyumba ya fulani subhanallah yote haya hukuulizwa wala sisi alikuwa hatuna haja ya kujua mlikuwa mko wapi mkiishi wapi mkaguria wapi kullu hadha min alghiba wama yajuzu kwa hivyo hatuna haja kuletewa masuala kama hayo mtu alete suala husuma ikitokea pale kadri alhaja na mtu atakaye mwenye kustiri mambo yake ya nyumbani sio kueneza tu ukienda kiulizo suala tu ushafichua ile nyumbani kwako yote fina alaql iko wapi akili ya kwanza mtu kuzungumza kwa kwa busara naam au kama huwezi kuuliza hivyo mpe mwingine akuulizie kama wewe unajua mdomo wako wewe hauna breki unataka kusema mwambie mwingine ambaye kwamba na busara akuulizie naam ثانيا أو ثالثا فائدة تاتو يا حديث فائدة تاتو يا حديث وفيه أن الأصل تحريم أخذ الزوجة من مال زوجه هي ndo أصل الأصل ni haramu mwanamke kutukua mali ya mumewe illa biidhnihi isipokuwa mwanamume akimruhusu siwa mastathnahu shar isipokuwa ile hali sharia ilaitoa kama hali hii ikiwa iwakunyima nafaka ya wajibu pio kunyima basi hapo tukua bila ruhusa yake sawa kinachokutosha wewe na wano lakini kama hakunyimi ni haramu mwanamke kutoa chochote nyumbani pasina idhni ya mumewe allahumma illa vitu vidogo vidogo ambao kwamba kiada kidasturi watu huwazimana hizo haina haja kumwambia mumeo kama kisu kibiriti sufuria kisahani kibakuli kijiko haya mambo hayahitaji eh, haya ni zile zitu zaitwa almaun usiingie kwenye grupu la wayamnauna almaun wanawanyima wenzao haja ndogo ndogo la hizi haja ndogo ndogo sheria zimekupa ruhusa lakini kufungua store ya mume kutoa mtee na sukari na mayani na la hadha la budda la budda umtake idhni mume wako ni haram lidhalika mtume sana aliposema la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibi nafsi si halali kula mali ya muislamu mpaka kwa roho yake iwe safi masahaba wakauliza حتى لا يحل لامرأة نام ونامك يفاي كتوى تشوتة تشمومين بك رخصة ما صحابة صلى الله عليه وسلم حتى الطعام يا رسول الله أرأيت الطعام تقول بيها فاي كتوى عليه وسلم يقام الطعام خير المال chakula sasa لو mali yenyewe kama kuna mali hakuna mali zaidi ya chakula kwa hivyo akamwambia naam hata chakula la yajuz mpaka mume wako akupe ruhusa au muombe ruhusa akuruhusu au mathalan mume akwambie bwana mke wangu sikiliza yoyote akiwa mwenye haja ahitajia chakula siku yoyote kija mpatie akupe ruhusa ya kuendelea mwenyewe akikupa ruhusa ya kuendelea mimi sina neno ukiona we kuna maslaha kutoa toa ah basi kama mwenyewe ashakwambia hivi sawa lakini al asl ni lazima umpigie simu umuulize nimekuja dharura nitakutoa kitu fulani nitoe hiyo ndio utaratibu wa sharia si kuifanyia kwa kitwa chako mwanamume akia pengine ana haja nacho kile kitu ushakihonga ushakitoa mwenyewe akikwambia kwa nini umefanya hivi eh we mwanamume wewe umezidi naye huchunguza kinachotolewa nyumbani lazima achunguze maana nyumba yake ama atakayo ni mtu wa ghafla mughaffal cho nyumbani kinachotoka sijue lazima mwanamume atachunguza atajua kwake kumetoka nini kumeingia nini na hii ndio usawa wala si aibu hunde usawa aibu ni huyu mwanamke kutoa kitu cha mumewe pasina idhini yake hadha la juz rabi'an faida ya nne وفيه وجوب النفقة على الزوجة والأبناء وفيه وجوب nafaka hadithi ni dalili yaonesha kwamba ni wajib kutoa chakula kwa mume ala zauja kumpa mkewe wal abna na watoto hii ni nafaka ya wajibu si khiari kwa hivyo mume ni lazima ampe mkewe haki yake ya kula na haki ya watoto wake ya kula la budda na akitotoa kutachukuliwa kwa nguvu kwenye hazina yake usurufiwe wale watoto usurufiwe na wale na ule mkewe akifinya kwenye nafaka ya wajibu hapo ni maasi atakuwa mume amefanya kwa hivyo lazima atukuliwe kwa nguvu kwa kisheria lakini madamu nafaka zenu ziko sawa zingine unazozitaka wenza kutoa toa uanze kusema oh mwanamume mbakhili huyu ni bakhili iwakunyima haki zako na za watoto wako sasa atakuwaje bakhili atakuwaje bakhili mwenyewe pengine amesema hiki chakula mimi nimenunua cha wiki moja wiki mbili wewe ndio ukikhariji siku tatu kimezie siku tatu kimezie na mume akiuliza wewe unene oh, wewe mbakhili utukue wende mifuko hutoka tu zingine henda kwa, kwa jamaa yako fulani zingine henda kwa jamaa yako fulani zingine uhonga ah ziko tele zitu uliambiwa utoe hata kama humwai kazi zake mwenyewe mume kuhusu nini haikuhusu kitu wataka kutukua kutoa muombe ruhusa mumeo bwana mimi nitakutoa kitu fulani akuruhusu lakini kutasarraf kwenye kitu cha mtu bihujjat kwamba mimi nitaka kufanya hadha la juz sharia haikukupa hapo madamu wewe yakupa chakula kamili na wano khalas toshekea hapo wale wengine si walazima akitaka mwenyewe mume atafanya ajitolee kama mwenyewe hataki nchake hata ho hii ndo sharia inavyotaka uadilifu khamisan faida nyingine ya tano وفيه جواز أخذ الزوجة من مال زوجته نعم شيء صوما فإذا لنجينا تانو وأخذ وأخذ من هذا الحديث هي حديث علماء من كل حجة على جواز مسألة الظفر استدل بهذا الحديث بعض العلماء على جواز مسألة الظفر كما يجوز مسألة الظفر الظفر الظفر ni mtu ana haki yako hata kukulipa mara ukapata kitu chake pale ukakipiga ukakitukua mimi bwana namdai elfu kumi ukazipata elfu kumi zake ziko mali fulani ukaenda ukazitukua juu kwa juu ukaenda nazo hii huitwa adh-dhafr sasa ulama wametukulia hujja kwamba yajuzu kufanya hivyo wewe mtu wamdai wamdai au mathalan ni mwenye duka mathalan amekuajiri wamfanyia kazi dukani wamfanyia kazi dukani mwisho wa mwezi akulipe haki yako hakulipi ah siku hiyo ukaona yeye kibengi kimejaa ukatukua haki yako kahesabu pesa zako haya simwambie yule mwenye mali katukua chako hiyo inaitwa adhafar umeikuta haki yako mahali ukaipiga ukaenda nayo pasina yule mwenyewe kujua huitwa adhafar sasa ulama wanasema hilo jambo yafaa bidalil kwamba hinda radhiallahu anha aliruhusiwa kuchukua kwenye mali ya Abu Sufyan haki yake ya wajibu kwa Abu Sufyan ikiwa mwenyewe hajui na mtume akamruhusu hilo kwa hiyo wasema hadithi ya enea haibaki kwa mume na mke tu kwa kila mtu mwenye haki ya mwingine yajuzu kutukua bila ilmu yake ikiwa yule mtu hataki kumpa haki yake ya wajibu lakini hii dalili istidlali hii bila shaka fihi nadhar fihi nadhar baadhi ya ulama mashekhe zetu wameikataa hii kauli baadhi ya mashaikh zetu wameikataa hii lakini wameweka tafsil wakasema usawa ni hivi idha kana sahibu alhaq mimman la yushtaka fil aada ikiwa yule mwenye haki yako ni mtu ambaye kwamba mara nyingi ukifanya hivyo hawezi kuwa na shida hawezi kushtaki kama baina mume na mke baina baba na mwana ha? mume na mke mtu na ndugu yake fil ghalib huwezi kutuhumiwa hapo lakini kama ni mtu na ajinabi wa kando wa nje ah, hapo usifanye tabia hiyo la yajuz ukifanya hivyo kwa mtu ambaye kwamba ni jamaa yako ambao kwamba huwezi kutuhumiwa naye basi fala bas yajuzu kutukua haki yako bila yeye kujua kwa sababu hata kija kijua baadaye wewe ndugu yake ama wewe binti yake binti na babake ama ni mume au kwa mke kama kwenye hali hii Abu Sufyan akaja kijua baadaye mke wake amchukulia kwa siri hawezi kufanya kitu خلاص mada ni mtu na mkewe tuweza kwenda mahali lakini ikiwa ni wewe na mtu kando asahihi kwamba hadha la yajuzu usifanye kwa sababu satutaham utatuhumiwa waiba sura itakao kutoka picha kwa watu ah fulani amuibia tajiri yake watu hawajui kwamba wewe wadai wingi lidhalika picha itakao kutoka ni ya tuhuma kwa hiyo madamu ni wewe na mtu kando la nenda kwenye hukuma nenda kwenye serikali kadai haki yako na ule mtu serikali itamlazimisha akulipe huo ndio utaratibu mzuri wa sawa kwa hivyo ikiwa una dhima kwa mwenzako yafaa kurudishie mwenyewe na yule mwenzako ni mtu wa ndani wako jamaa yako hakutakuwa na tuhuma yote basi hapo la la maana hakuna ubaya kufanya dhafar kuchukua haki yako bila kujua kwa sababu siku yote akijua hutuhimii ah huu ni mtu na nduye huu ni mtu na mwane huu ni mtu na mkewe kuna mahali itakuwa lakini ikiwa ni wewe na mtu kando ajinabi fil ghalib haitoleta picha nzuri ndio ulama wetu wakatukataza kufanya dhafra hapo kwa sababu utatuhumiwa kwamba wamuibia kwa siri na pengine haitoambiwa ni siku ile uliochukua haki yako huu inaonekana ni tabia yake huyu kila siku unichukulia unaona itakuja mambo mingi kwa hivyo si vizuri kufanya haya kwa mtu ajnabi lidhalika ikitokea haki yako iko kwa mtu ajnabi bora upeleke kwa hukuma hukuma itakuja kumshika kwa nini mwajiri huyu humlipi na itamnyang'anya haki na upewe haki yako kama unavyostahiki kuliko kufanya masalat adh-dhafr naam hizo ndo baadhi ya masail zilizoko kwenye hizi hadithi mbili naktafi bihadha القدر إن شاء الله تقوم يا هبا نعم